Cion infanoi besonas por esti felicei? Cion besonas infanoi por esti felicei? Tiu demando occupis usonan instruistinon. Si encetis dum dexes jaroi siain gelernantoin, cae ricevis ciam de nove la samain respondoin. Cae tiui respondoi estas mirige simplei sin dedicio am donatsoi mono la demando kion la infana animo besonas ofte occupas gepatroin. patroin en montras che etai homoi a parte shatas etain aferoin Ge patroi ofte sin demandas ciu ili giuste agas, cae dubas prisiai qualitoi rilate al educado clopodante doni la plei bonon alla infano, che patroi subconscie timas erari, cae ne esti suffice bonai. Usona pedagogino occupigis pritiu demando. Dum dec ses iaroi, si starigis tion demandon je la tago de la patrino al siai plen crescai gelernantoi. Estis cortusce por si vidi ciel tiu pens voyaggio en la infan agion, provocis rideton ce sciai gelernantoi. Estis surpriso por sci, che la respondoi ofte similis, cae tiui respondoi tra la iaroi ne shangigis. La pedagogino instruis tra la tuta usono, cae ancau exterlande. Shainas che la infano i sen depende de la cultura regiona medio desiras la samon trans la landoi. Estas la malgrandai i de la vivo, pri kiui la infano i memoras ancora odum plen cresca agio, kai kiui ancautiam tiam felicigas ilin, si diras. Infanoi estas tre sagiai, kai perceptas la mondon, lau mal pli complica maniero ol plen cresculoi. En tiu puncto, la etuloi estas modelo lau quiu plen cresculoi orientigiu. Ien la dec plei gravai punctoi ciuin infanoi besonas por esti feliciai. Venu vespere en mian chambron, covrumin, cae cantu al mi canton por bona nocto. Racontu ion al mi el via infan agio. Kisu, cae bracumu min. Mi volas interparoli cun vi sen aliai homoi. Donatsu al mi tempon, ciu appartenas nur al mi. Mi volas tiam havi vin por mi. Miaige gefratoi nece estu donu al mi sanan nutrajon porche mi farigiu granda cae forta. Dum la vesper mangio, mi volas priparoli cun vi cion fari dum la sema in fino. Ni parolu, vespere pri Dio cae la mondo, pri amo, lerneio, familio, egale cio estas. Permessu al mi ofte ludi exter la domo, cun cusu cun mi sub la covrilo, ca spectu cun mi nia in favora in serialoin. Correctu min, char tio donas al mi la senton, che vi interesigas primi. Scribu por mi eta in notajoin, kiwin vi metas en mian mangia au en mian libro sacon.